Attieksme pret kritiku Kā neuztraukties par to, ko par jums domā cilvēki? Vispirms noskaidrojiet, kas šajā pasaulē jums ir dārgākais. Dievs ir dārgākais. Ja viņš ar jums ir neatmierināts, jūtiet, ka jums tam jāpievērš uzmanība, jo jūs nevēlaties sāpināt sev visdārgāko. Bet ja pasaule ir neapmierināta vai slikti par jums atsaucas – tad ļaujiet pasaulē spēlēt savu lomu. Ja pasauli jūs aprei gluži kā suns, tas nenozīmē, ka jums būtu jārei pretī. Ja spēsiet sajust, ka Dievs ir jūsu dzīves vienīgā vērtība, Dievs dāvās jums rāmumu, jūru, iekšējā miera jūru. Tad jūs ieraudzīsiet, ka apkārtējās pasaules kritika parādās tajā, kā sīgs gaisa pūslītis. Tas izudīs, tiklīdz nonāks jūsu plašajā apziņas gaismas jūrā.